Daar kom iemand wat jou sal verjaag, Nineve, bewaak jou vestings, hou door die pad, maak jou gereed vir die strijd, monster al jou krachten. Die Heere gaan die eer van Jacob, van Israël, herstel soos dit vroeger was, al is hulle kaal geplunder en hulle wingerde verwoes. Die skulde van Ninevese aanvallers is rooi geverf, hulle soldaten het rooi uniforms aan. Wanneer hulle gereed maak om te veg, blink hulle strijdwaans soos vier en zwaai hulle die spiese. Oor die paaie dreen die strijdwaans, hulle jaag oor die vlaktes, hulle lyk soos fakkels, soos blitse wat verbyskiet. Nineve maak staat op sy bevelvoeders, maar hulle strijkel as hulle aanstorm. Hulle hartlik na die stadsmeer toe, maar die vijandse stormram staan al. Die sluise van die kanale word opgetrek, en die paleis stort in mekaar. Het staan vast, Nineveh wordt ontvolk, zijn inwoners wordt weggevoerd, sy slavinne klaas soos duive wat koer en slaan hulle self op die bors. Nineveh is soos dam waarvan die water uitloop. Staan, blij staan, klink die bevel, maar niemand draai om nie. Die aanvallers roep, bijt silver, bijt goud, die voorraad is onuitputlik, daar is niet een einde aan mooi goed nie. Nineveh is kool geplinder, leeggedra, vernieuw. Sy mense is verslaan, hulle knie knak, hulle kry krampe in die onderlijf, almal is bleek van die skrik. Waar is die leeplek van die leeuws nou, die jachtveld van die jong leeuws? Waar is die leeuw en sy wijfie wat onbevrees met hulle welpies rondgeloop het? Waar is die leeuw wat gevang het vir sy kleinkies, wat die nek van sy prooi vir sy wijfies gebreek het, wat sy boerplek vol vleis gemaakt het, sy leeplek met wat hij gevang het? Ek tree teen jou op, Nineveh, sê die Heere die Almachtige. Ik laat je strijdwaans in vlammen opgaan, die zwart zal je dapper lees afmaai. Ik vee alles wat je bij mekaar gemaakt het, van die aarde af, jou gezante zal niet meer gehoor worden. Nie.